No sé lo que traerá la vida. Será lo que imagino, tal vez no. Pensar que está el destino, luchar en la calle oscura. ¿Cuál será mi camino? Soy un ángel cautivo. dado ojos triste buscando aquella que sale. A el dolor criminal no pierda pasión. A que se hable de mi nombre en la calle. Ángel, abrázame y hasta el cielo, llévame guayo. Pero cachate, mi ganja le quemando de la llega para allá. Suelo lo que hablen, al cielo lo que escuchan, no en lo que abusan, solo creo en este baile. Regálame de tu paciencia, lléname con tu piel. Vaya que sálvame que yo voy a lo que sé, yeah, No sé lo que será la vida, será lo que imagino, tal vez no. Pensar que es el destino, luchar la calle oscura, cuál será mi camino. Soy un ángel cautivo, dado con buscando aquella que sale, el dolor criminal no pierda pasión. Hombre en la calle Ángel abrázame y hasta el cielo llévame guayú en el pidiendo por el rap Dándole muy ruido rompiendo el micrófono sintiendo ya la tinta Recuerdo los momentos con los que siempre apañaron Ague, ague ese style en la jungla de cemento Viviendo muchas penas sangre derramada Con el accionar de un botón me da lo mismo la envidia lo mismo Paso comentario, es solo pura mierda Por eso en mi cama me pongo a pensar Gente muy maligna, como planea y su mente Como se llena de mierda observándonos Intentando de cortar nuestras alas Nunca van a derrumbar nuestro imperio Esta fuerte fortaleza no se derrumbará por cualquier cosa Esto es lo santo para que te calle Te compres un cañón y te huele la cabeza Porque sargento Claver sin pelos en la lengua y estamos como barata. Aquí SDRT, Creus, Rastaman, Dailes, la ICA, RAB ¿Qué pasó? ¿Ah, qué pasó? ah, ah. over there. favor de un ángel Que su mirada serena el más casi cielo También pido que me perdone lo santo por ti Que momentos hago ya estoy en tu corazón sufrí Me de candela momentos que yo andaba penado De lo oscuro de mi ser eres lo que lo ha iluminado De criminal que solía ganar la pena Tu compañía, besos, abrazos eres lo que llena my love No sé lo que será la vida Será lo que imagino, tal vez no Pensar que es el destino, luchar la calle oscura ¿Cuál será mi camino? Soy un ángel cautivo la Dado chiste buscando aquella que sane Aquel dolor criminal no la pasión A que se hable de mi nombre en la calle Ángel abrázame y hasta el cielo llévame guayo Sé lo que será la vida Será lo que imagino, o tal vez no Pensar que es el destino, luchar la calle oscura ¿Cuál será mi camino? Soy un ángel cautivo Dado triste buscando aquella que sane Aquel dolor criminal no pierda pasión I calle. Quiero besarme y hasta llévame guayo.